who rejoins parang mafia. Mafia. Mafia. Parang Gran Turismo lang Pre Lumiligo sa kanto nyo na parang Gran Turismo lang Parang Gran Turismo lang Parang Gran Turismo lang Pre Lumiligo sa kanto nyo na parang Gran Turismo lang Parang Gran Turismo lang oh. Tulog na ang aking morena Tuloy pa rin ang bilin Akala ng iba ako ay laging laid back chillin Maaga gumalaw para sa milyon Di namin ninanakaw para sa amin yon Buti merong diskarte dati kasi wala to Aming mga nanay ang unang may balato Nakasakay sa kotseng gusto ng papa mo Mas may silbi ako sa'yo kahit Patay agad kasi ang shit sobrang lagkit Aking mata ay Snoop Dogg Sikit na parang jacket yan Papansin mga kontra Bigyan mo ng jacket yan Lumilipad, naguhulog ng ipot Pakaliwatang huwag mong sirain ang ikot Buhay na aking ginusto ay ganto mismo Nagmamaneho feeling ko ay Gran Turismo Parang Gran Turismo lang Lumiligo sa kanto nyo na parang Gran Turismo lang Parang Gran Turismo lang Dati di pinapansin ng cheerleader na merong pom-poms Ngayon kailangan laging bumili ng condoms Pero ganun pa rin, money over pepe Halatang hindi tauhan akong hepe Nagbibilang ng libo, nag-iisip ng milyon Parang Benny ng City of God, laging chill Buhay nilalaro parang arcade Kahit di sikat ang importante ko sa internet pero dun lang Sa Sorrento you can see me Bumubuga ng yoga flame Hawak namin ang lugar kahit subukan mong i-claim Good vibes di kailangan magsiga Ako'y mainit pero chill parang nagsiga Sa dagat at bumababa ang sun Pwesto ay relax kaya mahirap alisan Parang grad turismo lang Pre Lumiligo sa kanto nyo na parang grad turismo lang sa kanto nyo na parang Gran Turismo lang Parang Gran Turismo lang Parang Gran Turismo lang Pre Lumiligo sa kanto nyo na parang Gran Turismo lang Parang Gran Turismo lang Parang Gran Turismo lang Pre Lumiligo sa kanto nyo na parang Gran Turismo lang